Acatistul Sfântului Acoperământ al Maicii Domnului. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindene și toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorul de viață, vino și te sălășluiește într noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și nu iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, ca a Ta este împărăția, puterea și slava în veci. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție, ca unui stăpân noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomenii fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de toți vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl la toți iitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om, și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat, și a înviat a treia zi după Scripturi, și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui, și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin împărătese cele alese mai înainte de veci, împărătese cele mai înalte decât toată făptura cerului și a pământului, care a venit oarecând la rugăciune la biserica din Vlaherne și se ruga pentru cei din întuneric, acesteia și noi cu credință și cu umilință îi sărbăm acoperământul ei cel luminos. Iar Tu, ca ceea ce ai putere nebiruită, izbăvește-ne pe noi din toate nevoile, ca să grăim Ție. Bucură-te, bucuria noastră! Acoperă-ne pe noi de tot răul, cu cinstitul tău acoperământ. Bucură-te, bucuria mulțimea arhanghelilor și a îngerilor, cu înainte mergătorul, cu teologul și cu soborul tuturor sfinților. Împreună cu tine în părăteasa lor, stând în biserica din Vlaherne și ascultând rugăciunile tale, pentru toată lumea. Cu bucurie cântăție! Bucură-te, bunăvoința Tatălui, celui mai înainte de veci! Bucură-te, încăpere curată a lui Dumnezeu, a Fiului celui fără de ani! Bucură-te, locuință umbrită, de puterea Duhului Sfânt. Bucură-te, mirare neîncetată a cetelor îngerești! Bucură-te, spaima cea grozavă a puterilor celor întunecate, ale iadului! Bucură-te, ceea ce ești întâmpinat în văzduh! de cheruvimi cei cu ochii mulți. Bucură-te, ale cărei laude le cânte serafimii, cei cu câte șase aripi. Bucură-te, prea bunule acoperământ, căruia cu credință ne închinăm și noi namul creștinesc. Bucură-te, bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul, cu cinstitul Tău acoperă-mă. Bucură-te, bucuria noastră, acoperă Sfântul Andrei cu Epifanie, văzându-te în biserică în văzduh, rugându-te lui Dumnezeu pentru creștini, au cunoscut că ești Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru. Și căzând la pământ, cu credință s-au închinat Sfântului Tău acoperământ cântând. Aleluia! Înțelegere neînțeleasă ești născătoare de Dumnezeu Fecioară într-o apărare a poporului celui drept credincios. Pentru aceasta vrășmașii noștri nu se pricep cât de puternică este rugăciunea Maicii lui Dumnezeu. Însă noi bine știind a tot puternica ta apărare, cu milință cântăm către Tine. Bucură-te, cea prea milostivă, mângâierea tuturor celor scârbiți și împovărați. Bucură-te, povățuitoare neadormită, a tuturor celor orbiți și rătăciți. Bucură-te ceea ce cu rugăciunile tale de grabă potolești mânia lui Dumnezeu, cea cu dreptate pornită asupra noastră. Bucură-te ceea ce cu atot puternică amenințarea ta potolești patimile noastre cele rele. Bucură-te puternică deșteptare, a conștiințelor celor adormite. Bucură-te cea prin care iadul suspină și duhurile răutății tremură. Bucură-te cea prin care se deschid nouă credincioșilor porțile raiului. Bucură-te, bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul, cu cinstitul tău acoperământ. Bucură-te, bucuria noastră, acoperă Puterea celui prea înalt umbrește pe cei ce cu credință și cu evlavie scapă la prea puternicul tău acoperă mânt. Căci numai ție uneia prea sfântă și prea curată, Maica lui Dumnezeu, s-a dat a împlinit toate cererile tale. Pentru aceasta, credincioșii de toate vârstele te măresc pe tine și pe Fiul tău cântând. Aleluia! Aleluia! bogăție de milostivire neîmpuținată tuturor, până la marginile pământului. Le întins mână de ajutor, născătoare de Dumnezeu Fecioară. Bolnavilor le dai vindecare, celor ce pătimesc alinare, orbilor vedere și tuturor le dai toate fiecăruia după a lui trebuință. Pentru aceasta, cu mulțumire, strigăm ție. Bucură-te, tărie nesurpată și ocrotirea tuturor creștinilor. Bucură-te, cea din tâi frumusețare a sfintelor locașuri și altare bucură-te în grădirea cea sigură a tronurilor împărătești. Bucură-te, ajutătoare neadormită a căpetenilor de orașe. Bucură-te, arhistrateg nebiruită a oștilor creștinești. Bucură-te, oglindă sfântă dreptății, pentru judecătorii cei nemitarnici. Bucură-te, minte desăvârșită a învățătorilor! Bucură-te, binecuvântarea caselor și a familiilor celor evlavioase! Bucură-te, bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul, cu cinstitul tău! acoperământ. Bucură-te, bucuria noastră, viforul multor nevoi, născătoare de Dumnezeu Fecioară. Tu ajută-ne nouă și stând înaintea feței altarului Domnului și ridicând mâinile tale, roagă-te ca Domnul Împăratul slavei să caute la nevrednica noastră rugăciune și să asculte cererile celor ce cheamă numele Tău cel Sfânt și cântă Fiului Tău, Aliluia. Aliluia. lupta Domnul pe Iisus al lui Navim, rugându-se și a poruncit soarelui de a stat până ce a biruit pe vrăjmașii lui. Și acum Domnul Iisus aude rugăciunile tale, împărăteasa aleasă a Duhului Sfânt. Pentru aceasta și noi păcătoși, nădăjduind la acoperământ, cuvântul Tău. Îndrăsnim a cântație ca Maicii lui Dumnezeu. Bucură-te cea luminată de soarele cel veșnic, care ne luminezi pe noi cu lumina cea neînserată. Bucură-te ceea ce ai luminat tot pământul cu strălucirea curatului tău suflet. Bucură-te în ceea ce ai veselit toate cerurile prin curăția trupului tău. Bucură-te, acoperământul și păstrarea Sfintelor locașuri ale lui Hristos. Bucură-te, luminarea și înțelepțirea păstorilor, celor credincioși ai bisericii. Bucură-te, povățuitoarea monahilor și a monahilor care înceta slujesc lui Dumnezeu. Bucură-te, liniștea cea netulburată, a bătrânilor celor evlavioși. Bucură-te, veselia cea tainică a fecioarelor și a văduvelor ce trăiesc în curăție. Bucură-te, bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul, cu cinstitul tău acoperă-mă bucură-te, bucuria noastră. Văzătorul de Dumnezeu Moise, luptând când asupra lui Amalek. Când ridica mâinile, Israel biruia, iar când le lăsa în jos atunci, Amalek învingea. Însă ajutat de cei ce-l sprijinau, a biruit pe vrăjmași. Tu însă, o Maica lui Dumnezeu, ridicând mâinile tale la rugăciune către Fiul tău, deși nesprijinită de nimeni, totdeauna biruiești pe vrăjmașii creștinilor și ești scut nebiruit nouă celor ce cântăm Fiului Tău, Aleluia! Văzutul te-au pe tine cetele sfinților, stând în văzduh în biserica din Vlaherne, ridicând mâinile la rugăciune către Fiul Tău și Dumnezeu. Iar arhanghelii cu îngerii cântau ție cântare de mulțumire. Deci, prin mâinile tale cele mai sfinte, decât ale lui Moise, întărește-ne și pe noi, cei ce cu milință cântăm ție. Bucură-te, cea ale cărei mâini sunt ținute la rugăciune de însăși dragostea și milostivirea ta, cea către noi. Bucură-te că înaintea ta nu pot să steam vrăjmașii noștri văzuți și nevăzuți. Bucură-te, ceea ce izgonești din sufletul nostru, patimile și poftele cele rele și spurcate. Bucură-te, ceea ce fără de ardere, ți pe mâinile tale focul cel dumnezeiesc al lui Hristos și pe noi cei reci ne aprins cu El. Bucură-te, aleasă cununare, a celor ce cu întreagă înțelepciune se luptă împotriva patimilor. Bucură-te convorbirea cea de-a pururea cu cei ce se nevoiesc în poși în tăcere. Bucură-te, grabnică ajutătoare a celor obosiți, de mâhnire și de întristare. Bucură-te ceea ce ne dai harul umilinței și al răbdării. Bucură-te, bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul, cu cinstitul tău acoperă-mă. Bucură-te! curia nostra al copera propovăduitor al harului tău, celui împuținat și al minelor tale s-a arătat Sfântul Romano, dulce cântătorul, când în vis a primit de la tine o foaie de hârtie spre mâncare, prin care înțelepțindu-se a început a cânta cu înțelepciune într-o slava ta și a scris laude sfinților, cântând cu credință, Aliluia! Strălucita e Fecioara lui Dumnezeu din aurora dreptății, soarele cel adevărat, luminând pe toți cu înțelepciune de la Dumnezeu Fiul Tău și aducând la cunoștința adevărului pe cei ce cu credință cântăție. Bucură-te ceea ce ai născut cu trup pe Hristos, puterea și înțelepciunea dumnezeiască, Bucură-te ceea ce ai rușinat, înțelepciunea cea deșartă a lumii acesteia. Și pe cei orbiți de dânsa ai povățuiești la calea mântuirii. Bucură-te păstrarea dreptei credințe și învățătoarea dogmelor celor ortodoxe. Bucură-te ceea ce taie resurile, și rătăcirile cele pierzătoare. Bucură-te ceea ce știi cele cu voi de prevăzut și la vremele spui celor ce se cuvine. Bucură-te ceea ce rușinezi pe cei mincinoși și ghicitorile ne deșarte. Bucură-te ceea ce în ceasul nedumeririlor ne pui în minte gândul cel bun. Bucură-te ceea ce ne oprești de la deprinderile cele vătămătoare și de la poftele cele rele. Bucură-te, bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul, cu cinstitul Tău acoperă-mă bucură-te, bucuria noastră. Domnul a tot văzătorul și îndelung răbdătorul. Voi însă arate adâncul cel nemărginit al iubirii sale de oameni, te-a ales pe tine pentru a fi lui Maică și te-a făcut pe tine creștinilor apărătoare nebiruită. Căci după judecata lui Dumnezeu, chiar de ar fi cineva vrednic de o sândă. Totuși, prin acoperământul tău cel puternic, capătă vreme de pocăință și cântă. Aliluia! Aleluia! te-a arătat Domnul faptele sale, întru tine prea curată Maica sa. Când s-a arătat prea minunatul acoperământ în mâinile tale, luminând mai mult decât razele soarelui și acoperind poporul ce era în biserica din Blaherne, deci, văzând de acest semn al milostivei tale apărării, cuprinși de spaimă și de bucurie, toți au cântat ție. Bucură-te, acoperământ nefăcut de mână, care canonul te-a întins peste toată lumea. Bucură-te ceea ce ai ținut pe mâinile tale pe fiul tău și arhiereul cel veșnic. Bucură-te că prin aceasta ne arăți mină și har nouă în Biserica Ortodoxă. Bucură-te, stâlp de nor, care ne acoperi pe noi credincioșii, ferindu-ne de toate ispitele și dezmintelile lumii. Bucură-te, stâlp de foc, care ne arăți nouă tuturor calea mântuirii, chiar și în mijlocul întunecimii păcatelor. Bucură-te, vădită întărirea creștinilor nevoitori. Bucură-te, înțelepțile tainică a robilor lui Dumnezeu, celor tăinuiți în mijlocul lumii. Bucură-te, ceea ce pe mine cel gol, de fapte bune nu mă părăsești, ci cu acoperământul și cu harul tău mă miluiești. Bucură-te, bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul, cu cinstitul tău acoperăm. Bucură-te, bucuria noastră, de tine ceea ce te-ai arătat din cer, în biserica din Laherne. Îngerii te-au cântat, apostolii te-au preamărit. Soborul ierarhilor și al cuvioșilor și ceata Sfintelor femei te-au lăudat. Înainte mergătorul și cu teologul s-au închinat, iar poporul ce era în biserică cu veselie a cântat. Aliluia! ce stăpânește toate cele de sus și cele de jos. Văzându-te pe tine, Maica sa, stând în biserică și cu umilință rugându-te lui a zis, Cere, o Maica mea, că nu mă voi întoarce de la tine, ci voi îndeplini cererile tale și voi milui pe toți care cântă ție. Bucură-te, al legii, întru care se păstrează sfințirea tot neamul omenesc. Bucură-te, năstrapă prea sfântă, întru care se păstrează pâinea vieții cele veșnice pentru cei flămânzi de dreptate. Bucură-te, vasule, cu totul de aur, întru care s-a gătit pentru noi trupul și sângele mielului celui dumnezeiesc. Bucură-te, ceea ce ei în puternicele tale mâini, pe cei părăsiți de doctori. Bucură-te ceea ce ridici din patul durerii, pe cei slăbiți cu trupul, dar nu cu Duhul și cu credința. Bucură-te ceea ce dai înțelegere și lumină celor ce sunt întunecați la minte. Bucură-te ceea ce cu înțelepciunea ta ne împiedici din calea cea păcatelor și a patimilor. Bucură-te, bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul, cu cinstitul tău acoperă-mă. Bucură-te, bucuria noastră, firea îngerească ți-aduce laudă, pentru că ești cu adevărat Maica lui Dumnezeu și apărătoarea tuturor celor ce se roagă ție. Tu cu acoperământul tău cel dumnezeiesc, pe cei drepți veselești, pe cei păcătoși aperi, pe cei din îi izbăvești și te rogi pentru toți credincioșii care cântă. Aliluia! Aliluia! Victorii cei mult vorbitori, ca niște pești fără de glas nu se pricep, cum să laude după vrednicie praznicul cel mare, al preacinstitului tău acoperământ. Căci toate cele greite de dânsi nu sunt în stare nici a număra tale dar noi văzând nenumăratele tale binefaceri, cu bucurie cântăm ție. Bucură-te ceea ce ne păzești de molimă și de bolile cele aducătoare de moarte. Bucură-te ceea ce păzești orașele și satele de cutremurul cel năpraznic al pământului. Bucură-te ceea ce cu mână tare ne izbăvești pe noi din revărsarea apelor și din cufundare. Bucură-te ceea ce cu roa rugăciunilor tale ne izbăvești pe noi de arderea focului. Bucură-te ceea ce ne scapi de foamea cea duhovnicească și trupească, hrănindu-ne cu pâinea vieții. Bucură-te, ceea ce abas de la capul nostru loviturile fulgerului și ale trăznetului. Bucură-te, ceea ce ne mântuiești pe noi de nevălirea celor de alt neam și de ucigașii cei tăinuiți. Bucură-te, ceea ce prin pace și prin dragoste ne izbăvești de vrăjmașii cei de o credință cu noi și de vrăjmășia casnică. Bucură-te, bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul, cu cinstitul Tău acoperă-mă. Bucură-te, bucuria noastră, cinstitul tău acoperă -mânt. Vrând să mântuiască neamul omenesc din înșelăciunea vrăjmașului, Domnul cel iubitor de oameni, te-a dăruit pe tine să fii că nouă pământenilor. Tu să fii nou ajutor, acoperământ și scutire, celor întristați mângâiere, celor mâhniți bucurie, celor asupriți apărătoare și să scoți din adâncul păcatelor pe toți cei ce cântă. Aleluia! Sfântă împărăteasă, cu îngerii stai împreună și te rog zicând, Împărate Ceresc, primește pe tot omul ce se roagă ție și cheamă numele meu într ajutor. Ca să nu plece nimeni de la fața mea, ne ajuta și ne ascultat. Această rugăciune auzindu omul, adunarea sfinților cu mulțumire strigăție. Bucură-te ceea ce dăruiești cu roade binecuvântate pe cei ce lucrează cu dreptate și cu inimă curată. Bucură-te, ajutătoarea și răsplătirea tuturor celor ce fac neguțătorie cu dreptate. Bucură-te, mustrarea tuturor călcătorilor de jurământ și a celor ce agonisesc cu nedreptate. Bucură-te, grabnic ajutătoare, a celor ce sunt în primejdi pe uscat și pe ape. Bucură-te, ceea ce veselești, cu roadele credinței pe părinții, cei fără de copii Bucură-te, hrănitoarea cea nevăzută a celor sărmani! Bucură-te, apărătoarea cea tare a celor ce sunt robiți și izgoniți! Bucură-te, îngrijitoarea cea neadormită a celor ce sunt în legături și în temnițe! Bucură-te, bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul, cu cinstitul tău acoperă-mă. Bucură-te, bucuria noastră, cinstitul tău acoperă Cântarea noastră cea cu milință, auzindu-o, ia minte la smerita noastră rugăciune, născătoare de Dumnezeu Fecioară, că pe tine te rugăm, nu trece cu vederea glasul robilor tăi. La tine ne zuim în paste, în mâhniri și în necazurile noastre, și înaintea ta stând, cu lacrimi ne rugăm și cântăm, Hallelujah. Făclie primitoare de lumină, văzându-te pe tine, la rugăciune în văzduh, în biserica din Vlaherne. Poporul ce era de față a strigat, De unde este nouă aceasta ca să vină Maica Domnului nostru aici? Iar Sfântul Andrei cu Epifanie, cu smerenie către tine se rugau zicând, Bucură-te, rătătoarea cea fără de zavistie, a tuturor darurilor celor pământești și sufletești. Bucură-te, credincioasă solitoarea păcătoșilor, celor ce pun început de pocăință. Bucură-te, pururea împreună ajutătoare, a celor ce se luptă împotriva patimilor, și a curselor diavolești. Bucură-te nevăzut în blânzire a stăpânilor celor tirani și cu un rav de fiară. Bucură-te, odihnă și bucurie tainică a robilor celor blânzi și primitori. Bucură-te, liniștea dorită a căsătoriților celor credincioși. Bucură-te, grabnică și fără suferință dezlegare a maicilor celor născătoare de prunci. Bucură-te, Maica, ajutătoarea noastră, în ceasul sfârșitului nostru. Bucură-te, bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul, cu cinstitul tău, acoperă-mă. Bucură-te, bucuria noastră, Tăul, cu cinstitul Tău acoperă Harul cel dumnezeiesc, cere nou de la Fiul Tău și Dumnezeu nostru. Întinde nouă mână de ajutor, depărtează de la noi pe tot vrăjmașul și potrivnicul. Împacă viața noastră ca să nu pierim cumplit și fără de pocăință și primește-ne în sălașele cele veșnice, crotitoare noastră, ca bucurându-ne să cântăm Aleluia! Cântând puternicul tău acoperământ, te lăudăm ca pe o mare solitoare a noastră și ne închinăm ție, ceea ce te rogi pentru creștini. Noi credem și ne dăjduim că vei cere de la Fiul Tău și Dumnezeu nostru bucuria cea vremelnică și cea veșnică pentru noi toți, cei ce cu dragoste cântăm ție. Bucură-te tare apărătoarea toată lumea. Bucură-te, Sfințirea tuturor stihilor cerești și pământești. Bucură-te, binecuvântarea tuturor timpurilor anului. Bucură-te, călcarea curselor și ispitelor ce vin de la trup, de la lume și de la diavol. Bucură-te, prea puternică împăcare a celor învrăjbiți. Bucură-te ceea ce te îndur de cei disprețuiți și le pădați. Bucură-te ceea ce ridici din groapa pierzării pe cei deznădăjduiți. Bucură-te, bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul, cu cinstitul tău acoperământ. Bucură-te, bucuria noastră, binecuvântată stăpână, curată fecioară, născătoare de Dumnezeu, la tine ridic ochii sufletului și ai trupului meu. Către tine întind mâinile mele cele slabe și din adâncul inimii stricție. Caută la credința și la umilința sufletului meu. Acoperă-mă cu atot puternicul Tău, acoperă-mă și mă izbăvește de toate nevoile mele. Iar în ceasul sfârșitului meu, să stai lângă mine, om, tot bună stăpână. Mă și să mă izbăvești de chinurile cele gătite pentru păcatele mele, ca mântuindu-mă pururea să cânt. Aliluia! Aliluia! Aliluia! binecuvântată stăpână, curată fecioară, născătoare de Dumnezeu, la tine ridic ochii sufletului și ai trupului meu. Către tine întind mâinile mele cele slabe și din adâncul inimii stricție. Caută la credința și la umilința sufletului meu, acoperă-mă cu atot puternicul Tău, acoperământ și mă izbăvește de toate nevoile, iar în ceasul sfârșitului meu să stai lângă mine, o întru tot bună stăpână, și să mă izbăvești de chinurile cele gătite pentru păcatele mele ca mântuindu-mă pururea să cânt. Aleluia! Aleluia! Aleluia! curată stăpână, curată fecioară, născătoare de Dumnezeu, la tine ridic ochii sufletului și ai trupului meu. Către tine întind mâinile mele ce ne slave și din adâncul inimii stricție caută la credința și la umilința sufletului meu. Acoperă-mă cu atot puternicul Tău, acoperă-mă și mă izbăvește de toate nevoile, iar în ceasul sfârșitului meu să stai lângă mine, o întru tot bună stăpână, și să mă izbăvești de chinurile cele gătite, pentru păcatele mele, ca mântuindu-mă pururea să cânt. Aliluia! miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O prea curată Maica Domnului, a puterilor celor de sus, împărăteasa cerului și a pământului, a tot puternică, apărătoarea și tăria noastră, primește această cântare de laudă și de mulțumire de la noi nevrednicii robităi. Înalță rugăciunile noastre la tronul lui Dumnezeu și Fiul tău, ca să fie milostiv nedreptăților noastre, să adauge harul său tuturor celor ce cinstesc prea cinstit numele Tău și cu credință și cu dragoste se închină făcătoarei de minuni icoanei Tale, că nu suntem vrednici să fim miluiți de dânsul, dacă Tu, stăpână, nu-L vei milostivi asupra noastră. Ție toate sunt cu putință de la dânsul și pentru aceasta năzuim la Tine, că ești acoperitoarea noastră și grapnică ajutătoare. Auzi-ne pe noi cei ce ne rugăm ție, ocrotește-ne pe noi cu atot puternicul tău acoperământ și cere de la Dumnezeu Fiul tău să dea păstoriților noștri sfințenie ca să privegheze și să cărmuiască sufletele noastre. Ocârmuitorilor de orașe înțelepciune și putere, judecătorilor dreptate și necăutare la față, învățătorilor minte și smerită înțelepciune, soților dragoste și înțelegere, fiilor ascultare, asupriților răbdare, asupritorilor frică de Dumnezeu, celor mâhniți răbdare și bucurie duhovnicească, neînfrânaților înfrânare și nouă tuturor Duhul înțelepciunii și al cucerniciei, Duhul milostivirii și al blândeții, Duhul curăției și al dreptății. Așa, Doamnă, prea sfântă, milostivește-te asupra noastră și asupra neputinciosului Tău popor, pe cei rătăciți povățuiește pe calea cea bună, pe cei bătrâni sprijinește, pe pruncii păzește și pe noi pe toți ne apără și ne ocrotește cu milostivirea Ta. Pe toți scoate-ne din adâncul păcatului și ne luminează ochii inimii noastre spre căutarea mântuirii. Milostivă fii nou aici în această viață, iar la înfricoșătoarea judecată să te rogi pentru noi către Fiul Tău și Dumnezeul nostru, că Tu, Doamne, ești slava celor cerești și nădejdea pământenilor, tu ești după Dumnezeu nădejdea și apărătoarea noastră a tuturor celor ce ne rugăm ție cu credință. Deci ne rugăm ție atotputernică și ajutătoarea noastră și ție ne predăm pe noi înșine, unul pe altul și toată viața noastră, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea cea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți și acoperitoarea celor necăjiți, vezi nevoia, vezi mâhnirea, ajută-mi ca unui neputincios, hrănește-mă ca pe un străin, necazul meu știi, dezleagă-l precum voiești, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă mângâietoare bună, ci numai pe tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Preacurată Doamnă stăpână, de Dumnezeu născătoare fecioară, care poți face tot binele, primește aceste cinstite daruri care se cuvin numai ție de la noi nevrednici robii tăi, ceea ce ești aleasă din toate neamurile și te-ai arătat mai înaltă decât toate făpturile cerești și pământești, căci pentru tine a fost cu noi Domnul puterilor și prin tine am cunoscut pe Fiul lui Dumnezeu și ne-am învrednicit de Sfântul Trup și de Preacuratul lui Sânge pentru aceasta fericită ești în neamurile neamurilor, ceea ce ești de Dumnezeu fericită, mai luminată decât heruvimii și mai cinstită decât serafimii. Și acum, prea sfântă stăpână, de Dumnezeu născătoare fecioară, întru tot dăudată, nu înceta a te rugat pentru noi nevrednici robii tăi, ca să ne izbăvim de sfatul celui înșelător și de toată primejdia, și să fim păziți nevătămați de toată lovirea cea veninată a diavolului, ci până la sfârșit cu rugăciune tale păzește-ne pe noi neosândiți, ca prin paza și cu ajutorul tău fiind mântuiți, slavă, laudă, mulțumită și închinăciune pentru toate să înălțăm, unuia în treime Dumnezeu, ziditorul tuturor, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, miluiește-ne pe noi. Amin.